для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Анатоль першы зрушыў з месца і нахіліўшыся, накрыў цела пра сціной, што была за маск халат. Што будзем рабіць, таварышы, спытаў ён. Парыў ветру закруціў вакол іх смерч снегу, прадоўжыў паўзу ў гэтай кароткай нарадзе. Трэба мацы сказаць, нясмела прапанаваў Лёня. Што ты? адразу запярэчыў Данік. Маці? Анатоль як бы задумаўся. Маці не вытрывае такога гора. У вёсцы даведаюцца, што цішка загінуў, загінуў тую ноч, калі на станцыі згарэлі склады. Не, не, не, маці нельга казаць. Цвёрда скончыў ён свае разважанне і дадаў сумна: "Няхай яна даруе нам. Мы пакажам ёй магілу пасля перамогі. А колькі матак ніколі не ўзнаюць, дзе магілы іх сыноў. Будзем хаваць тихана тут. Дія, мабыць, Лёня по сваёй простаце хацеў спытаць, як будзем хаваць. Тут, у нашым лесе, адказаў за Анатоля Данік, крыху узлаваны наіўнасцю навічка. «Ад чым выкапаць магілу?» – спытала Саша. Данік не падумаў пра гэта і цяпер сумеўся. «Я пайду да лесніка». «Я пайду до лесніка» скажу, што ад партызан і папярэджу, будзе маўчаць. Пасля смерці ляснішага яны навучыліся маўчаць, не пікне. Глядзіце тут пільна я мігам злётаю, і на той не трацячы часу пабег. Пайду змяню паўліка сказаў Данік, перадаючы лёню пісталлет. Глядзі з гэтага боку на світанне яны могуць пусціць па нашых слядах сабак. Майце на ўвазе, папярэдзіў ён так быццам перад ім быў вялікі атрад, якім ён камандаваў. Калі што, будзем біцца да апошняга патрона. Да, а апошняга. А патронаў гэтых было ў іх не густа, ды да зброі. Адзін нямецкі аўтамат і два пісталеты. І не здавацца жывымі. Саша вздрыгнула от братовых слов, мимоволи глянула у неба. Ти падае снег. Няхай бы засыпаў усе сляды. Снег ішоў па-ранейшаму, вецер сціхаў, лес шумеў неяк па-новаму, больш спакойна і мірна. Данік пэўна злавіў гэты яе рух, бо падышоў і ціха спытаў: "Можа, табе пайсці? Куды?" "Дадому, пакуль ноч". "Не. «Я останусь с вами», – рашуша отказала Саша. Данік пастаяў, падумаў і нічога больш не сказаў. Ідучы на варту, прыпыніўся каля нябожчыка, цяжка ўздыхнуў. «Эх, тішка, тішка!» Саша ў адзіноце села на пень, прыслухалася, што ў яе душы. Не было ні страху, ні таго вострага болю і жалю, якія яна адчула, убачыўшы маленькую чорную ранку на спіне таго, каго ўжо няма. Цяпер душу запаўняў жалобны смутак. Але гэта быў смутак не па адным ціха, но яна падумала, што колькі вось такіх маладых, як ён, што толькі пачалі жыццё і яшчэ не ўведалі сапраўднага чалавечага шчасця, ляжаць цяпер на полі вайны, і снег засыпае іх целы. Каля многіх няма нават сяброў. Можа і Петя. Не-не-не, не. не, не, не. Петя жывы, сэрца яе чуе, што ён жывы, што ён думае пра яе і сваю маленькую дачушку. Родны мой, любы мой, калі мы атрымаем ад цябе вестачку, калі пачуем твой голас. Прыйшоў Павел, спыніўся перад целам друга, і Саша бачыла, як уздрыгваюць яго плечы ад нямога плачу. Пасля ён сеў побач з ёй, і пачаў гаварыць. Маўчаць было цяжка. На станцыю ішлі, Ён такі вясёлы быў, усё жартаваў, расказваў, як ён у э, бабурыхі яблыкі краў. Сяджу, кажа, на яблыні, зрываю лепшыя яблыкі, кладу за пазуху, а яна, старая ведзьма, як з-пад зямлі, ўжо з крапівой. Злазь, кажа, чортаў сын, буду пякучкай хвастаць. А ён, цішка, ў адказ. Чакай, кажа бабуля, Абтрушу ўсю яблыню, тады злезу, каб было за што кару прымаць. І пачынае трусіць. Ой, не трусі, крычыць яна. Хвастаць не будзеш? Ой, не буду, не буду, толькі не трусі. Маці, не скажаш? Скажу. Ах, скажаш? Дык вось табе. І на старую град яблык. Не скажу, крычыць яна, не скажу, толькі злазь хутчэй. Дамовіліся, што яна адыдзе да хлява, тады ён злезе. Маці ўсё-ткі яна сказала, парушыла ўмову. І маці кажа такіх гарачых мне ўсыпала. Маці кажа: «Мая і цяпер яшчэ не саромецца часам ручніком ці чым іншым нада мной памахаць. Хлопцы смяюцца, каб яна маці твая ведала, каго б'е, перад табой усе здраднікі дрыжаць спаць спакойна не могуць. Павел схамянуўся, што расказвае недарэчы, што ўжо няма паміж іх вясёлага цішкі і прыціх. Які чалавек быў! Што мы скажам маці? — уголас падумала Саша. Цяпер гэтая думка выклікала не менш пакутлівы боль. Павел не адказаў. Саша шэптам паўтарыла яго словы: « Які чалавек быў! Далей, Сядзелі моўчкі, кожны са сваімі думкамі. Thank you. Далей сядзелі моўчкі, кожны са сваімі думкамі. Падышоў Лёня, які з пісталетам абыходзіў лесасеку, сказаў: « З таго краю дзялянкі і цяпер яшчэ відно зарыва. Здорава гарыць. Праўда? Ажывіўся павел і пайшоў глядзець. Вярнуўся Анатоль, прынёс рыдлёўку лома сякеру, пачалі капаць магілу. Дзяўблі ломам секлі мёрзлую зямлю сякеры. Саша памагала рукамі, выграбала камякі зямлі і рвала дробныя карэнні да крыве, абдзіраючы пальцы. Але тады яна не адчувала гэтага. Месца трапіла пясчанае пад снегам, і пластом і гліцы грунт прамёс неглыбока, і да світання магіла была гатова. На дно накідалі сасновых галінак, мяккіх і духмяных, Потым, по прыкладу Анатоля, усе пранулі кажушкі і ватоўкі, завязалі рамяні, у каго быў, прывязалі сябе, прывялі сябе ў належны выгляд і, зняўшы шапкі, сталі ў апошнюю ганаровую варту. Стаялі доўга, ахоплены адвечным жаданнем жывых, падоўжыць хвіліны апошняга развітання з блізкім чалавекам. «Святая», – сказаў Анатоль, – і ўсе заспяшаліся. Палажылі ціхана на прасціну, паднеслі да магілы. Анатолю скочаву яму прыняў лёгкае цело друга на рукі асцярожна паклаў на вечную пастелю. Данік падаў Анатолю руку, ён вылез і дрыжачым голасам сказаў: «Бывай наш цішка, наш дарагі таварыш, Ты загінуў як герой, як камсамолец. За тваю смерць мы адпомсцім праклятым фашыстам. Паклянёмся таварышы, що адпомсцім, Глытаючы слёзы, яны вымаўлялі адзін за адным: клянуся, клянуся, клянуся табе цішка. Анатоль узяў рыдлёку і першыню разгубіўся. Цяжка. Ой, як цяжка было сыпануць холодны жвір на адкрыты твар цішкі, на вочы, што былі такія ясныя, на вусны, якія колькі гадзін назад весела смяяліся. Саша зразумела, гэта падняла лёгкія галінкі, кінула ў магілу. Галінкі закрылі нябожчыку твар. Тады хлопцы пачалі засыпаць магілу, недзе фыркнуў конь, яны адразу прыселі, а Анатолі Данік выхапілі пісталеты. Але пачуўся умоўны свіст вартавога Лёні. Дядька Алексей здагадаўся Данік. Каваль пад'ехаў на кані, саскочыў з саней і, блытаючыся ў доўгай папоўскай расе, рушыў да іх. Лёня не ўправіўся яму нічога сказаць, і ён не ведаў, што цішкі ўжо няма, ён ехаў з намерам забраць яго, завесці за раку. Адмінуў кучу галля, убачыў магілу і застыў на месцы. Нейкую хвіліну няўцямна глядзеў на свежую зямлю, потым сарваў з галавы шапку, упусціў яе над прытаптаны снег, абышоў вакол магілы і чамусьці моцна тручы далонямі зарослыя шчокі, вымавіў са стогнам: Хлопчык ты мой, хлопчык мой. Thank you. Яны чакалі яе і баяліся яе прыходу. І ўсё-такі яна трахань не захапіла іх знянацку. Полі ўбачыла жанчыну праз акно тады, калі яна ўжо зайшла ў іх двор, спалухана папярэдзіла: "Матыліха!" Данік спаў на печы. Ён моцна прастудзіўся, у яго пачалася гарачка. Аднак і ён адразу прахапіўся. Уладзімир Іванович падскочыў да яго зашаптаў: "Данік, трымайся!" Цішкава маці, кажы так, як мы дамовіліся. Саша таксама ледь трымалася на нагах. Яна нават дрэнна помніла, як дзядзька Алексей прывёз яе дадому. Яны доўга кружылі па лесе, па полі і прыехалі пазней, чым прыйшоў Данік. Цяпер Саша спалохалася больш, чым хто. Лялькевіч, убачыўшы, як яна збялела, падаў ёй ленку. Схавайцеся за грубку і карміце дзіця. Не паказвайцеся. Жанчына паважна павіталася, і каб пачаць неяк размову сказала як бы жартам. Ой, мужчыны ў хаце, а сцежку не пачысцяць. Прайсці нельга так намяло. Такія мужчыны, адказала поля бразгучы ў куце посудам. Яна таксама старалася не глядзець на маці, якая нічога не ведала і не павінна была ведаць. А мой мужчына некуды знік. Учора ўвечары сказаў, што даніны на пасёлак пойдзе. Яна прасіла памагчы дроў напілаваць. Так сёння Ніна сама прыйшла, не было яго. Ты, Данічак, не ведаеш, а? Дзе ён можа быць, а? Э, э, ведаю. Лялькевіч, тупнувшы драўляным пратэзам, які сам зрабіў, хутка падаў жанчыне табурэт. «Э, сядайце, калі ласка. Не спадабалася яму, як заікаецца данік. І ён імкнуўся крыху рассеяць увагу жанчыны. Ведаю, толькі тётка Марына гэта сакрэт. Вы нікому не кажыце. Скажыце, што пайшоў цішка некуды да сваякоў. Жанчына насцярожана ўстала з табурэта. А ён ён пайшоў з партызанамі. А Божачка мой, дзіцё горкае. У голасе маці быў спалох, здзіўленне адначасова гонар за сына. Вось бачыш, Сашачка, росціш, росціш іх. А яны слова маці не скажуць. Надумаў усё кінуў, пайшоў. Ну няхай толькі вернецца, я яму пакажу, не пагляджу, што партызан. Саша заціснула пялёнкай рот, каб не застагнаць. Яна зноў чула голас цішкі, яго апошнія словы: « Мама! «Мама! Мама! Так война забирала твоих сынов». Лялькевич и Саша ехали у город. Везли бочки, цебры, ведры. Очунявший комиссар знайшоў сабе занятак, карысны ва ўсіх адносінах. Успаўніў прафесію бацькі і дзядоў сваіх, якія былі бондарамі і сяму таму некалі навучылі яго. Тут у гэтай вёсцы таксама было нямала бондараў, жылі сярод лесу, ды амаль усе пайшлі на фронт. Аднак у дварах – засталася нарыхтаваная клёпка, і салдаткі ахвотна аддавалі яе сашанаму пецю, як усе яны называлі яго, у душы зайздросцячы Сашы. Яе чалавек хоць без ступні на геле вярнуўся жывы, дывунь яшчэ майстра, які на ўсе рукі, а ці вернуцца бацькі іх дзяцей. З дапамогай Даніка Владзімир Іванович узяўся бандарыць – першыя цэбры выходзілі не надта зграбная але хутка справа наладзілася. Партыю бочак данік завёз на ўкраіну выменяў на муку і сала. Гэта адразу палепшыла становішча сям'і, бо ад прапановы атрада падкідваць яму прадукты Лялькевіч адмовіўся, баючыся, што гэта можа выкрыць іх. З атрада хлопцы прыносілі толькі самае неабходнае: медыкаменты, лістоўкі, міны. Было прадвесне, сакавік. Але дзень выдаўся па-зімоваму халодны, хмурны. Лес з раніцы адзеўся ў казачную кветень інію. Як бы зачараванае гэтай прыгажосцю ўсё застыла навокал паветра, дрэвы. Спіна каня таксама пасерабрылася. Ехалі ўзбоч шашы, павысечаны немцамі палосе, па бо асфальт ужо амаль ачысціўся ад снегу, да і ехаць па шашы было рызыкоўна. Нямецкія грузавікі часта наляталі на фурманкі і забівалі, калечылі людзей. Сядзелі, як належыць мужу і жонцы, попліч, у перадку сані. Заду былі нагружаны бочкі і цэбры, ад якіх прыемна пахла дубам і асінай. Заўтра ў нядзелю іх трэба прадаць, едуць на ноч – Але Саша добра ведае, што зусім не продаж галоўная мэта іх паездкі. Ехалі амаль моўчкі. Зрэдку перакідваліся словамі аб надвор'і, аб нямецкіх грузавіках, што праходзілі па шашыце яшчэ аб чым-небудзь, што не мела дачынення да іх барацьбы і да іх узаемадносін. Саша прыкметіла, што ў апошні час, калі яны астаюцца сам насам, Лялькевіч як бы губляецца і не ведае, пра што гаварыць. Хоць у прысутнасці другіх ён звычайна гаманкі і вясёлы. Гэта яе забаўляла і буджала тую дзявочую гарэзлівасць, з якой яна часам размаўляла з ім у той далёкі час, калі яны разам працавалі у заполлі. Іскра такой гарэзлівасці ўспыхнула і тут у дарозе. Яна як бы незнарок разоў колькі дакранулася сваім плячом да яго пляча, ён кожны раз далікатна адсоўваўся. Саша со смехам падумала, што калі яна дакранецца яшчэ, ён можа вываліцца з сані. А ўвогуле яе крыху прыгнятала гэтая маўклівасць. Ёй хацелася пагаварыць шчыра і сур'ёзна. За тры месяцы яна прывыкла да гэтага чалавека як да члена сям'і, як да брата, і цяпер ёй здавалася, што магла б даверыць яму як добраму другу усе свае думкі, трывогі, сумненні, перажыванні, выказаць усё, што на душы. Напэўна, тады ёй стала плягчэй. Праўда, часам яе палохала, што яна так прывыкае да яго – Неяк поле пачала вельмі хваліць Уладзіміра Івановича, калі ён габляваў пад паветкай клёпкі. Саша ўзлавалася: Ты быццам сватаеш яго мне. Старэйшая сястра разгубілася. Мабыць, па сваёй сялянскай прастаце поле сапраўды думала нешта такое. Бо дзе той Пятро, якога ніхто з іх не бачыў у вочы, Што гэта за жаніцьба ў іх была такая, што яны нават бацькам не сказалі, ні яна, ні ён. Аб чым толькі не перадумае жывы чалавек. Розныя думкі з'яўляюцца ў Сашы нават самыя страшныя. Аднойчы яна падумала, што калі, не дай Божа, з Пецем што здарыцца, Владзімир Іванович безумоўна пасватаецца да яе, А Поле і Данік помогуць пераканаць, што толькі з ім яна знойдзе сваё другое шчасце. І ў той міг яна ўзненавідзіла яго, ёй здалося, што ён жадае пецевай смерці. Некалькі дзён Саша глядзела на яго як на ворага. Потым зразумела, што гэта недарэчна, што брыдка гэтак думаць пра такога чалавека, як Лялькевіч – Яна ўспомніла, як ён разам з імі гаварыў пра цішку, як потым хадзіў за хворым данікам колькі ў сутак хвіліны не заснуў, бо данік хварэў цяжка. Thank you. хварэў цяжка і ў гарачцы ўсё рваўся забіць начальніка паліцэйскага атрада. Цяпер Даніка чуняў, сунімаўся боль, жыццё, як заўсёды няспыннае і дужае, брала сваё. Саша ахвотна згадзілася ехаць у горад, хоць ведала, што паездка небяспечная. І ўпершыню тут у дарозе ёй стала прыемна ад думкі, што чалавек, які сядзіць побач, кахае яе. Яна зноў лёгка штурхнула яго плячом. Ён не адсунуўся, здзіўлена паглядзеў на яе. Саша усміхнулася. Пра што вы думаеце, Уладзімір Іванович? Я? Ён на хвіліну сумеўся. Пра вас. Пра мяне? Я думаю, што... Можа, вам варта пераначаваць дзе-небудзь у іншым месцы. Чаму? Невядома, што там за канспірацыя. Чаму яны самі змянілі месца нашага начлегу? Сафронавічу гэта не спадабалася. Сяліцкі з нашай вёскі, таму яны палічылі, што будзе больш натуральна, калі мы заедзем да яго. Усё гэта так, безумоўна, але... Навошта рызыкаваць дваім? У нас жа пропуск адзін. А раптам праверыць у мяне, як прыехала з кім, з мужам, а дзе ён, чаму ў розных дамах начуем. І не чакаючы ні яго пярэчанню, ні яго згоды катэгарычна сказала: « Не, будзем начаваць разам. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.